Uvijek iznova odajem poštovanje članarotam Dasita Kuri, koji bi padao u nesvijest u blaženstvu. Stropoštao se na tlo, ukrašavajući tijelo velikim količinama prašine. Dobiti njegov daršan na taj način je vrhunac dobre sreće. Ananda Murchavani Pata Bata Duli Varalantrita Vigrahaya Yad Darshanam Bhagya Bharina Tasmai Namona Maha Srila Narutamaya. To je Narutama Prabora Aštaka, šloka 5. Svako poglavlje počinje sa jednom šlokom iz te Aštake. Sad smo u petom poglavlju, kod učašće podnaslovljen navodrica. Znojeći se na podnevnom suncu, Narotam je krenuo niz šumsku stazu sljedeći tijek Gange. Nakon dugo vremena izašao je iz e, guste šume na čistinu. Promotrio je je pažljivo. U daljini se naziralo slab, nazirali slabi obrisi grada, a nad briljantno zelenim riženim poljima, poljima svjetlucala je magla. Srce mu je zakucalo kad je sva, jače kada je shvatio da to mora biti krunjski dragulj svih svetih mjesta, i navet biti dama. Tijelo ono mu je zadrhtalo, a oči ispunile suzama. Padnuši na tlo, odao je poštovanje i zazvao. Sva slava stanovnicima navadite, družbenicima gospodine Gorange. Nego što se ustao na koljena i sklopio dlanove u molitvi, promatrao je spirale udaljenih hramova i velike, velika stabla palmi sa datiljama. Sjetio se koliko noći ležao budan u krevetu, sanjajući o tome da će posjetiti mjesto gdje se gospodin Goranga zabavljao. Odjednom mu je um preplavila zabrinutost. Čak i najveći polbogovi ne mogu razumjeti slabe nalazite. Kako bih to onda mogao ja, koji sam beznačajan i palo živo biće? Kako bih ja mogao uopće razumjeti Mahaprabovu svetu damu? O Nadija, molio je, daj mi svoju milost, jer bez svoje milosti ne mogu razumjeti ništa o transcendentalnoj prirodi i čitanje Mahapravove pojave i njegovih aktivnosti. Žurno očekujući danji tek događaja, narutama je požurio prema gradu, dok mu je srce glasno lupalo. Slatki miris zlatnih cvjetova čampake plutali su na povjetarcu, plutao je na povjetarcu. Kako prekrasno mora biti ovdje dok je tu bio gospodin, mislio je. Svaki dan mora da je bio festival za sretne stanovnike Navadipe, jer bi svakodnevno viđali Šigora Čandru. Kako se približavao periferiji grada, narod tamo je odjednom usporio. Lice mu je potamnjelo, a pješčana staza pod njegovim stopalima odjednom mu se učinila vrućom i grubom. Kuda ja to žurim? Zavapio je u vjetar. Što očekujem da ću sada pronaći na Vezipu? Kakvu sreću ću tamo pronaći? gospodin, gospodar mog života, više nije tamo. Srce su zapekle tamo u očima. Dijete nima više ne puzi u dvorištu Džavenata Mišre, jadikovao je. A sad će više neće kuhati za svog voljenog Nimaja. Neću vidjeti nima Pandita kako podučava svoje učenike gramatici ili kako se cjenka sa kola veća šidarom za listove banane. Vode Gange su sada lišene e, Nityanande Prabua koji nalikuje mjesecu i uživa u njima pljuskajući naokolo. I joj, ta oaza ekstatičnog sanketana, kuća Šrivasta Kura, bit će tiha. Ražalošćen narutama je nastavio. Sve sam propustio. Sve te dragocjene scene su nestale. O, zašto sam rođen tako kasno? Da sam se barem rođen nekoliko godina ranije, mogao sam biti svjedokom svih tih slavnih zabava, vidjeti ih vlastitim očima. Mogao sam uzeti prašinu sa plotosnih štopala, gospodina i staviti, ih na glavu, staviti je na glavu. O više čitanja Mahaprabhu, zašto si me sada poslao u ovaj svijet? Zašto si me doveo vamo? Što mogu uopće vidjeti na tom mjestu sada, kada si ti otišao? Iako je narodama žalovao, e, nije se okrenuo natrag plačući žalosno nastavio je mm, sporim korakom prema gradu, dok su mu suze padale na stazu kojom je hodao. Odjednom je zacvo zaglušujući zvuk mm, pjevanja. Zapanjen, podigao je pogled i vidio ogromnu sankitan grupu kako u zanosu pleše pre, na cesti ispred njega. Bate su bili posvuda, neki su um, oduševljeno plesali, pjevali, neki su razgovarali sa širokim osmisima, razgovarali o gospodinu Šrigora Čandri. Izgledalo je da ljudi navadite plivaju u oceanu sreće, Tamni oblak narutaninog srca raspršio se dok je široko razogračenim očima gledao u tu zapanjujuću scenu. Dva čovjeka su prošla pred njim razgovarajući o prekrasnom mm, plesanju Šigura Harija. Onda je jedna skupina ljudi požurila. Požurimo, čuje kako jedan kaže. Želim brzo otići do kuće Džavinat Mišre, u će na Pitao je narotama glasno, dok mu je srce zatreptalo na samu pomisao o tom svetom mjestu. Ponesen zanosom bakta oko sebe, Naruto mi zazvao. Čekajte, čekajte me. Ali tog trena kada je izgovorio te riječi, sena se promijenila. Radosni bakle su nestali, a mantranje je nestalo u vjetar. Ono što je bio žurban grad, samo nekoliko trenutaka prije toga, sada je izgledao kao napušten, kao, eh, kao napušteno mjesto, obavijeno u tamu na, u noći bez mjeseca. Naročan je ostao bez daha. Bio je zapanjen. Ozbiljni seljaci prolazili su dok je on stajao paraliziran. Dok mu se javljala nevjerovatna spoznaja. Moje su me okrutne oči prevarile. To što sam vidio prije nekoliko trenutaka Mora da je bila radosna nadija iz vremena Mahaprabua, a sada ovo što vidim je grozna stvarnost. U njegovom odsustvu ovo je grad duhova. Narotamo je nekako krenuo naprijed i konačno se spustio na tlo ispod velikog drveta smokve. Pa moj gospodine, zavapio je, Zašto me tako zvirkuješ? Samo kada bih ponovno mogao vidjeti tu nevjerovatnu viziju, kada bih mogao ući u nju, postati dio nje. Naruta mi je dodao tihu molitvu. Molim te, oprosti mi, gospodine. Kako sam nezahvalan da molim o tebe još više od onoga što si mi ljubazno dao, davši mi taj dragocjeni uvid u pravu prirodu tvoje svete dame. Shvaćam da je pa uronjena u razdvojenost od tebe, a ipak tvojom unutrašnjom moći bio si tako ljubazan da si podigao zavjesu na trenutak, tako da sam mogao vidjeti vječnu radosnu nadiju. Narod je sjedio neko vrijeme ispod drveta, razmišljajući o nevjerovatnom daršanu koji je dobio. U vremenu mu je prišao jedan stariji bramana. Sa radoznalošću je pogledao narodama u lice, onda je došao još bliže i tiho upitao. Tko si ti? Mora da si, nima je bakta, jer je jednostavno pogled na tebe uzrokovao da mi se tijelo rashladilo od vrele, vreline sunčevih zraka. Probuđeni iz svojeg razmišljanja, Narutama se poštovanjem poklonio vremeni i predstavio se. Lice starog čovjeka je zasjalo kada je čuo ime Narutam. spustio je svoje staro tijelo kako bi sjeo do narutame. Svi u Gaudi su čuli o tebi i tvom putovanju iz vrađe sa knjigama Gosvamija, rekao je. Je li ovo tvoj prvi posjet naladbipi? Da, odgovorio je e, Narutom. sam vidjeti mjesta na kojima se Šimen Mahaprabhu zabavljao. Bila bi mi velika čast da sretnem nekog od njegovih družbenika. Pretpostavljam da se pitaš kako je ovo mjesto izgledalo dok je Nimaj bio ovdje. Rekao je stari brama nagledajući u naokolo. Naruta klimnuo. Ne bih mogao e, e, opisati zanos koji je prožimao Nadiju kada je Nimaj bio ovdje, čak kad ih pričao mjesecima. Starac se nagnuo na drvo i upro pogled u blistavo plavo nebo. Duboko je uzdahnuo. O, kakva sam ja budala bio, rekao je. Poznavao sam Nimaja od njegovog djetinstva. Ali nisam razumio da je on svevišnja božanska osoba sve do puno, puno kasnije. Dok je uranjao svoje sjećanja, Susi su mu se cakljile u očima. Ali uvijek sam obožavao tog dječaka. Bio je pravi prizor za gledati. Imao je blistavo zlatno lice, ružičaste usne i prekrasne dugačke oči. Jednostavno bi te zarobio svojom ljepotom. Naruto me sa zaprepaštenjem gleda u starca. Vi ste uistinu poznavali Mahaprabhu? Da, da, rekao je Brahmana um, s radosnim smješkom. Kakav je zločko bio dok je bio dječak? Svaki dan bi ušao u kuću nekog susjeda i nešto ukrao. Pio je mlijeko u jednoj kući, jeo rižu u nekoj drugoj a ako nije mogao pronaći ništa za jesti, da bi slomio glinene vrčeve. Ako je u kući bila, bilo neko dijete, njime bi ga štipao sve dok dijete ne bi počelo plakati. Ako bi ga netko vidio kako je otrčao odatle ili ako bi ga ulovili, ulovio bi tu osobu za stopala i molio. Molim te, oprosti mi ovaj put, obećavam da više nikad neću doći i nešto krasti molim te, budi milostiv. Bramana se smijao dok je dodao. Sa tim slatkim osmijehom nitko se nije mogao dugo na njega ljutiti. Fasciniran, naravno je slušao svim srcem i budno gledao u starca. Stari čovjek je izgledao nesvjesan svoje okoline, Toliko je bio uronjen u svoje radosno sjećanje Mahaprabhuove transcendentalne lile. Bio je tako Mitkov, rekao čovjek, da bi se ponekad da bi ponekad sakrio nekog od svojih prijatelja i onda bi rekao dječakovom ocu da mu je sin kidnapiran, otet. Dok su eh, članovi obitelji tragali za tim dječakom, nima bi se e, ušuljao u njihov kuć, njihove kuće i ukrao, tamo ukrao slatkiše za svoje prijatelje. Narod tam se smijao. Brahmana je nastavio. Jednom rekao je s očima, a očima mu se e, oduševljenje. Nima je čuo Murari Guptu kako objašnjavaš Šimad Bhagavatam svojim učenicima na impersonalan način. Nime se otvoreno smijao Murariju, koji se razljutio i otišao kući. Ali Nima je još više razljutio Murarija, tako što ga je slijedio, tišao je kod njega kući i popišao se na mjesto gdje je Murari jeo. Onda je Nima rekao Murariju, prema tvojoj impersonalnoj filozofiji sve je braman, onda je i isto tako braman. Starac se udario po butinama i smijao sve dok mu suze nisu počele teći iz očiju. A kakav bi... Mm, a što bi tek napravio na, na obali Gange? Prskao bi ljude na obali i na taj način im prekidao meditaciju. Ili bi progutao malo vode i onda pljuvao tu vodu na njih, prisiljavajući ih tako da se stalno iznova peru kako bi se od toga pročistili. Jednom je nekome ukrao Šiva Lingam, a neke, nekom drugom prilikom, nego što je jedan bramana napravio asam za obožavanje Višnua, nema je sjeo na nju i pojeo sve što se nudilo. naravno mi se od srca smijao, uživajući u transcendentalnim zabavama gospodina. Znači, Marta je dao sve od sebe da promijeni Nimaja, ali on je, on je ignorirao i nastavio se tim nepodnos, ne, nepodnos, kako se kaže, nepodopšinama sa svakim u navadbipu. Iako je svih zadirkivao, on je još uvijek bio radost Nadije. Svi su ga voljeli više nego što su voljeli vlastiti djecu. Narod je molio Bramanu da nastavi. Kasnije, kada je Nimaj odrasao, kakav je bio onda? Molim te, reci mi sve. Tvoje su riječi tako slatke, poput vode za moje suhe usne. O, rekao je starac. Onda su ljudi u Nadiji vidjeli nema ja kao ponosnog i arogantnog učenog čovjeka. Zvali smo ga učeni kraj grada učenih. Zašto to? pitao je Zato jer je govorio elokventno, a glas mu je bio mm, pjevan. Govorno je bio poetičan, jer bi mm, ga obogatio svojim blistavim draguljima svojeg duboke, e, duboke i kreativne misli. Ali nakon što je otišao u Gaju i prihvatio inicijaciju od Šiša i Purija, potpuno se promijenio. Nestala je njegova arogancija zajedno sa ponosom zbog učenosti je iznimno ponizan i e, pao bi pred stopala svakog Krišna bakte i ponudio se da učini nešto za njega. Nima bi nosio njihove ponude za Ganga Puđu ili bi im e, odsjedio mokre, mokru odjeću nakon što su se on bakte okupali. Izgledalo da je uvijek zakupljen u zanosu. Kad god bi sreo Vajšnavu, ga, gdje je Krišna? Gdje je Krišna? Kako je to utjecalo na seljene i njegove članove obitelji i prijatelje? Pitao narodom. Njegova poniznost bez premca iznenadila je i dirnula i bakte i materialiste. Čak su i oni zavidni među inteligencijom nadije odbacili svoju zavis kada su vidjeli njegovu pobožnost, iskrenost i poniznost. Stari je Brahmana odjednom promijenio raspoloženje, a osmijeh mu je nestao sa lica i klimnuo je glavom, potresao je glavom. A onda je Ah, svih nas je šokirao. Nitko od nas nije mogao shvatiti zbog čega je njima i prihvatio taj život askete. Ne mogu podnijeti pomisao na njega takvoga, sa obrijene glave i no, u samo, od, samo kopin, kopen. Svatko u navadi bi se rastužio kada je mladi Nimaj otišao za Milačalu. Izgledalo je nemoguće tolerirati, tolerirati razdvojenost od njega. Ne bi se olakšali patnju, počeli smo neprestano zazivati njegovo ime i stalno smo razgovarali o njegovom božanskom karakteru. Čak i zli su bili tužni zbog njegovog odsustva. Utišli smo se jedino kada smo dobili novosti od njemu od hodočasnika koji su dolazili iz Milačele. Narutan je klimnuo. Znao je kako izgleda bol zbog razdvojenosti. Tamna je sjenka prekrila Bramanino ozbiljno lice. A onda je došao taj grozen dan. Kada smo čuli kako je njima odjednom nestao iz Milačale. To je bio nepodnošljivi šok za svih nas koji živimo u Nadiji. Tuga i jad bakta je bila nemoguća za opisati nesposobni podnijeti razvojnost od njega, mnogi od njegovih družbenika napustili su ovaj, e, ovaj svijet i krenuli dalje. Šiva Spandita, Dvejta Čarja. Dan za danom nakon toga Nadija tone sve dublje i dublje u očaj. Danas ta ista Nadija koja je bila preplavljena ljubavlju prema Bogu za vrijeme eh, Mahaprabua, preplavljena je samo suzama njegovih bakta, koji su izgubljeni bez njegovog društva. Preplavljen emocijama, poštovani bramana više nije mogao izreći riječi. Navotam i stariji bramana tiho su sjedili jedan kraj drugoga, plaćući tiho. Duboko uronjeni u misli o svom voljenom gospodinu. Nakon nekog vremena, stari je Bramana primnuo glavom. Uspravio se osmijehno prema naru, os, uspravio se osmijehno i ukrenuo prema narutami. Pod ovim istim stablom Nima je proučavao spise, okružen svojim prijateljima, kao mjesec okružen zvijezdama. Govoreći tišim glasom, rekao je povjerljivom. Jednog dana, ne tako davno, zapravo sam vidio njima kako sjedi pod ovim istim stablom, okružen mnogim učenicima. Bio sam toliko presretan da sam izgubio svijest. Kada sam se vratio u svijesti, nije ga više bilo. Od tog dana sam shvatio da su Nima i njegovi društvenici uvijek ovdje u i mogu se razotkriti kad god to požele. I zbog toga svaki dan dolazim do ovog stabla smokve u nadi da ću ga ponovo vidjeti. Naruta mi je ozbiljno klimno, duboko dirnut bramaninim povjerljivim riječima. A sad, sine moj, Stari Vajšnava je rekao veselo, moraš ići u kuću džavenet miše. Tu je još nekoliko bliskih družbenika gospodina koji žive u tom području i oni će biti presretni da te mogu sresti. Je li kuća Mahaprabhu u blizini? Pitao je narodom tiho. Nije daleko. Samo idi ravno ovom cestom. Rekao je Bramana ukazujući na pješčanom stazom. Naletan je oklijevao Iako su prije samo nekoliko trenutaka oni stari bramana bili potpuni stranci, e, kroz ovo kratko vrijeme pojavila se duboka privrženost između njih. Ispunjen zahvalnošću i ljubavlju, Narutan je pao do stopala bramane. Ne mogu ti se odužiti za tu vrhovnu radost koju si mi donio. Molim te, daj mi svoje blagoslove tako da jednog dana ja mogu postati iskreni bakta šičitanja Mahaprabhuva. Smjehujući se s privrženošću stariji je Vajšnava zagrlio narotam toplo i poslao ga na put. Narotam je požurio niz cestu Sljedeći upute koje su mu drugi stanovnici davali, sve dok nije pronašao kuću džaganat Miše. Došao je pred malu kolibu sa slavnatim krovom i promatrao je sa strahopoštovanjem. Nije bio siguran da li se osjećao kvalificiranim da korakne još bliže. S poštovanjem je odvrnuo ulaz ispred kuće napravljen od starog bambusa i tiho se divio. Ovo je to mjesto. Kroz ova vrata je i Tanja prolazio svaki dan. A tamo veranda na kojoj je sjedio sam u radijem i šrivasom. Suze su mu tekle iz obreze i koša se naježila Drhteći od zanosa, stajao bez pokreta, s jednom rukom na ulazu, zazivajući Goranga, Gauranga. Nagotamo osjetio da mu je stavio ruku na rame i okrenuo se kako bi vidio jednog starijeg bramačarja kako mu se osmijehuje. Lica blistavog od života dugog od, od, da, od dugog svetog života, od svjetla dugog svetog života. Glasom ispunjenim osjećajima Bramačev je pitao, jesi li ti narotan? što je prepoznat narotan je Kako znaš? Kada je vidio transcendentalne kada sam vidio transcendentalne simptome zanosa koje su se pojavile na tvom tijelu kada si jednostavno pogledao u kuću Mahaprabua, znao sam da mora da si učenik nad Gosvamija, o kojem sam toliko toga čuo. Stari Bramačar je privukao narodama u zagrljaj. Sine moj, čekali smo godinama na tvoj dolazak. Naraham je bio zapanjen, shvatiši da su ga bakte u počekivali. Tko ste vi? I tko vam je rekao da dolazim? Stari dramačar se ponovno osmijehnuo i rekao. Davno, davno, kada je Šišitanja Mahaprabhu putovao u Ramakeli, pao je u zanosni trans i glasno zazivao tvoje ime. Tada je predvidio tvoj dolazak ovamo. I konačno si stigao. Ja sam Šuklambar bramačari. Kada je tam čuo ime jednog od Šičitanja Mahapravovih najbližih družbenika, pao je na, koljena uh, od, poštovanja. E, uzimajući prašinu sa mjesta na kojoj je Šuklambar Bramačari stajao, poprskao se je njome svoju glavu. Kad se Narutam ustao, Šuklambara ga je uhvatio za ruku. Dođi sa mnom, rekao je, e, uzbuđeno ga gurkajući prema kući. Pokazat ću ti kuću Mahaprabua. Tresući se nekontrolirano, Narutan je slijedio Šuklambaru. Čim su ušli u sve te obitavalište, Narutan je opet pao na, koljena plačući. Ha, Goranga! S velikim poštovanjem je dlanovima e, prelazio preko poda, sakupljao prašinu i prekrivao njome cijelo tijelo. Bio je ispunjen čuđenjem dok je gledao oko sebe u praznoj tamnoj sobi. Nemoguće je shvatiti to što je ispred mene, šaptao je dok su mu tamne trepavice nosile kapi suza. Ovo je mjesto na kojem je Tanja Mahaprabhu živio, šetao, igrao se. Ovi sretni podovi osjećali su dodir mojeg voljenog gospodina, njegovih otosnih stopala. Ustajući, krenuo je prema nekoliko stepenica i stavio svoje čelo i ruke na zid. A ovi zidovi su svemu tome svjedočili. Narutamina se koža ježila, tijelo mu se treslo dok se sjećao od transcendentalnih zabava koje su se ovdje dogodile. Rekao je, ali sada ovdje je samo tišina, da sam barem to mogao vidjeti da sam mogao biti ovdje. Srce mu je gorilo od žudnje. Odjednom je shvatio da je u sobi još netko. Prišavši bliže, vidio je grpavog starca u kutu. Iz njegovih očiju koje nisu treptale, tegle su polako osamljene suze i postojano kapale na praškan pod. A ipak je mm, sjajo, blistavo. Narutam je mogao čuti kako teško uzdiše i kako tiko zaziva. Mahaprabhu, Mahaprabhu, iznova, iznova. Ovo je Švišana, rekao je on je bio šači matin sluga. Nitko ne može razumjeti kakvu sreću on ima. Živio je u ovoj kući sa gospodinom, sudjelujući u svim njegovim dječačkim zabavama. Nima je bio toliko vezan za Išanu, da ne bi nikuda išao bez njega. Nima je bio Išanim život i duša. Nego što je Sačimata napustila ovaj svijet, Išana je ponizno služio šrivišno priju devi dugo godina. Narod je pokleknuo i uskoro je pao na pomisao da je na, sada bio u prisustvu sačimatinog osobnog sluge. Isprušio se na tlu, pred stopalima išana i ostao tamo dugo vremena. Konačno se podigao na koljena. Sa beskrajnim poštovanjem bez riječi je žurio u lice Išana Takure, koje je bilo listavo izboreno. Šukambara je tiho šapnuo Išani uhu. Došao je narotan iz Keturija. Šeišana je otvorio oči. Ustavši se s Istružio je svoje mršave ruke kako bi zagrlio u čvrsto. Oči koje su prodirale do duboko do duše, blistale su od suza. Dragi moj sine, rekao je glasom koji je drhtao. Danas su mi se želje, sve želje ispunile, jer sam dobio tu priliku da tebe sretnem. Živio sam u nadi da ću jednog dana tebe sresti. Inače bih već odavna bio odustao od ovog starog tijela. Staviši svoje meke dlanove na ne obraze, Išana je s ljubavlju proučavao narutamino lice. Toliko nam podsjećaš na Nimaja sa svojim lotosnim očima i zlatnom zlatnom puti, rekao je s ljubavlju. Mi ovdje govorimo u vatri razdvojenosti od šića i tanje. Sada si ti došao da nam olakšaš patnju naših plamtećih srca. Da olakšam vama, narod mi je bio zaprepašten. Vi ste osobni sluga gospodina, Kako je to uopće moguće da ja stojim u vašem prisustvu? Ja sam tako nizak. Ne biste me trebali niti dodirnuti. Rekavši to, Narutama se s poštovanjem duboko poklonio. Tođi Narutama, Šuplambar je rekao, hodajući prema obličnoj sobi. Vidiš, ovo su Mahaprabhuve e, cipele. Naruta je na djelo na gledavši, dok je gledao te cipele. E, između suprotnosti radosti i tuge uhvatio je stop cipele i pritisnuo ih na svoje grudi, močeći ih sa suzama. A ovo je njegov čadar, a ovo su njegove nanogice. Čuklambar je vodio Narutamu kroz kuću, pokazujući mu sve. Ovo je krevet na kojem je običavao sjediti, a ovo je čaša iz koje je pio. Čuklambar im je glas drhta od emocija. Sve smo ovdje ostavili točno onako kako je bilo dok je gospodin bio tu. Ovdje preko je mjesto na kojem je Haprabu spavao, rekao je pokazujući na ugao u sobi. A ovdje je gdje bi Višnu prija mantrala na Nakon što je Mahaprabhu napustio dom, ona bi satima ovdje sjedila, potpuno zaokupljena zazivanjem imena njezinog voljenog gospodina. Za svaki kruh koji bi odmantrala, stavila bi se strane jedno zrno riže. Kad bi završila mantrat, iskuha, skuhala bi tu malu hrpicu riže i ponudila je Mahaprabhu. To je sve što bi prihvatila kao prasada. Od kad je Šači Mata napustila ovaj smrtni svijet, Višnu prija više nije napustila ovu sobu. Vrata su uvijek bila zatvorena. Išana bio je donosio vodu kroz moj prorez u vratima. Slušajući pažljivo, narutem je slijedio šuplambanu kroz kuću, krećući se tiho i polako, kako ne bi poremetio svetost tog mjesta. Znajući da se gospodinove osobne potrebštine ne razlikuju od njega, narodan bi nježno dodirnuo i poklonio se pred svakim svetim, svakom svetom stvari sa velikom devocijom. Dok su završili obilazak, u sobu je ušao još jedan stari bakta, kojeg su predstavili kao Damodar Panditu. Kao Damodar Pandita. On je e, žarko pokazati narod tamo kako izgleda područje navadite, Damodar Pandit i šuklambara su ga poveli kao svog gosta i vodili ga niz stazu 200 metara prema sjeveru do kuće Šrivastakura. kura. Dva brata Šivastakure, Šripati i Šri Midi, pozdravili su mu s oduševljenjem. Odveli su ga u dvorište u kojem je počeo pokret Sankirtane. Stojeći u sada tihom dvorištu, Naruta je osjetio kako mu srce preplavljuje emocije. O, zašto se nisam mogao roditi ranije? Plakao je. Pa na tlo i jadikovao da sam samo mogao biti ovdje, da sam mogao vidjeti te zanosne kirtane koje su se ovdje odvijale. Preplavljen intenzivnim osjećajima razdvojenosti i narotama je nekontrolirano plakao. Ali ja sam tako nesretan, jecao je. Nije mi dozvoljen ulaz u te dragocjene trenutke. Svačajući narutami i emocionalno stanje, Šrinidi ga je nježno uhvatio za ruku i s poveo e, u sjenu ponudivši mu da sjedne. Nakon što je e, Narota mu dao vodu za piće, opisao mu je izvanredne kirtane koje su se odvijale na tom mjestu. To je bilo nešto što nitko nikada prije toga nije vidio, niti znao za to, rekao je Šrinidi dok mu je glas drhtao. Mahabravo je bio duša kirtana, melodije koje smo pjevali su bile jednostavne, a ipak nevjerovatno um, epak nevjerovatne, nevjerovatno uzvišene. Kada bi Mahaprabhu ustao i počeo plesati, njegovi družbenici, kao elektrificirani, skočili bi da mu se pridruže, plešući ispruženih ruku i oči okrenutih prema gore, Mimaj bi glasno zazivao Haribol, Haribol. Za vrijeme Kirtana Bakte bi često bili nesposobni suzdržati se svoje duboke emocije, što je rekao Šenidi. Kotrljali bi se na tlu ili grlili jedan drugog. Ponekad bi plakali i onda se smijali i onda opet plakali ili glasno zazivali zajedno Haribol, Hari, Hari. Ponekad bi čak pali u nesvijest. Svatko je plivao u oceanu bakti. Očaran Naruto je zamišljao svako, svaku tu pojedinu zabavu u svom umu. Jednom, rekao je Šripati, dok je se obožavao božanstvo u ovom hramu ovdje, Šri i Tanja je pokucao na vrata. Na koga meditiraš? Pitao je svojim glasnim glasom. One koga obožavaš stoji tu pred tobom. Kada je moj brat otvorio vrata i vidio prekrasni lik gospodina Višna pred njim. Struje radosti su mu protekle tijelom i pao je u, zanosni u, tran, u trans. Jedva sposoban doći do daha od oduševljenja nekako je ipak pozvao ostatak obitelji da dođe i nakon što je prikupio sve sa pribor za obožavanje, napravio arati gospodinu, istovremeno mu upućujući bez molitvi. Osjećajući olakšanje da mogu na taj način izraditi svoju ljubav i svoju žalost, dva brata su pričala jedan događaj za drugim događaje koji su se odvijali u kući Šivesta Kure. tam, Suklambara i Damodar Pandit uživali su u svakom detalju. Skupina je provela cijeli dan, zaokupljena sa divnim zabavama, jedva primijetivši da je e, sunce već na zalazu, da je zašlo zapravo. Te večeri, nakon što se vratio iz kuće Mahaprabua sa Suklambarom i Damodar Panditom, Naručan je legao na tlo, na pod, unutra. Ne, nakon što se vratio u u kuću sa suplambarom i Damodar Panditom, Naručan je legao na tlo, pod u kući, izurio iznutra prema tom slavnatom krovu, zaokupljen mislima o tanji. sve dok čak ni noćne ptice koje su pjevale na drveću nisu zašutjele. Srce mu je bilo prepuno zahvalnosti, dok je razmišljao kako je čitanja Čitanja Mahapravu bio, što je dozvolio takvoj paloj duši da uđe u njegovu svetu damu. Žudio je za društvom gospodina sa eh, strašću bez premca, Što bi moglo biti bolnije, osim toga da se vide ova mjesta na kojima su se odvijale zabave, a da se ne vidi gospodina, samo gospodina ovdje. To je kao da gledaš pracnu pozornicu bez glumaca. Narodan je konačno zaspao sa tim mislima na umu. Kasno te noći, da bi smirio Naruta mi srce koje je jadikovalo, Kši Čitanja Mahaprabhu i njegovi družbenici pojavili su se u snu. Pjevali su, plesali, zanosno, upravo kao što su to prije puno vremena činili u kući Šrivasa. Kši Čitanja se, Mahaprabhu se vrtio poput zlatne trake. Šrinitjananda je skako je zanosno mm, kraj njega, okružen Šigadaderom, Šijadveta Ačarijom, Murari Guptom i mnogim drugim radosnim baktama. Nakon te izvanredne vizije Narutama je osjećao da mu je srce koje je prije toga plantjelo u vatri razvojnosti, sada rasklađeno i smireno probudio, bio je pun radosti zbog susreta sa svojim voljenim. Sljedećeg jutra Narutan je sreo puno drugih bakta. Posjetio je brojna mjesta na kojima se Šri Čitanja Mahaprabhu igrao, sjedio, lutao i pjevao u kirtanu. Sati su prolazili poput minuta dok je slušao opise Mahaprabovih zabava iz usana bakta koji su ih osobno vidjeli. Narod se divio dubini privrženosti koju je vidio na njihovim od, živahnim, iako od vremena vremenom istrošenim licima. Posjetio se posjetilo ga je to na čuđenje koje je doživio udava kada je vidio ljubav Gopija za Šri Krišnu. Bakte Navadvipe, koji su jednom plesali i razgovarali osobno sa Šri sada su u njegovom odsustvu jedva bili živi. Jedini lijek za njihova plamteća srca bilo je neprestano sjećanje i veličenje gospodina. Narutan je njihov bol doživljavao i previše dobro, pa, se, njihov, pa mu se srce ispunilo poštovanjem eh, prema njima. Znao je da njihovo jadikovanje i suze nemaju nikakve veze sa mat, m, svjetovnim osjećajima tuge, već su posljedica duboke zanosne ljubavi prema Bogu. Takvi osjećaji razdvojenosti pojavljuju se i izgledaju kao, um, kao neka patnja, ali iznutra pune srce uzvišenom radošću. mi je mogao beskreno slušati njihove priče, ali su bakte iz Nahadvipe jednako tako željeli čuti što on ima za reći. Čekali su godinama da bi sreli tog blistavog mladog baktu, preplavljenog ljubavlju, kojeg je Mahaprabu jednom slavio. E, zatrpali su ga pitanjima o njegovom životu u Vrindavani, o radovima Gosvanija i o njegovom propovjedanju mi je pažljivo odgovorio njihova pitanja i opisao koliko god je više mogao duboke tajne sadržane u bakti književnosti koju su napisali Gosvamiji. Bakte su slušali pažljivo, nalazeći nevjerovatno olakšanje i sreću u narutaminom društvu. Rekli su da ih njegove, njegov blistavi lik i beskrajni izljevi dubokih duhovnih emocija podsjećaju na čitanja Mahaprabhuva. Tvrdili su da u njihovom da, je u njegovom, da se u njegovom društvu čini kao da se sad, kao da je vrijeme počelo teći unatrag i čitanja Mahaprabhu ponovno živi svoje zabave, donosići im radost susreta još jednom. Jedina razlika je bila u tome da je i tam sam plakao za Šičitanja Mahaprabhu, dok je Šičitanja plakao za Krišnom. Dok su Narutama i stanovnici Navadipe uživali u međusobnom društvu, dani su brzo protekli. Iako mu se nije sviđala pomisao da napusti Navadip, Narodan je prišao sukladan pramačariju i ponisno zatražio za dozvolu da nastavi sa svojim hodočišćem prema puriju. Šuklambarine ljubezne oči odražavale su i ljubav i tugu njegovog srca. Mahaprabhu nas je održao na životu samo da bismo tebe vidjeli, i sada nam se tvoja posjeta jako utješila. Na trenutak smo zaboravili našu tugu, ali ima još puno vakta koji čekaju na tebe, tako da je u redu da, da odeš. i čitanje Mahaprabhua, sigurno ćeš ispuniti njegove planove i obaviti čudesnu službu. Narotama je susprezao suze. Jedan za drugim, drugi bakte su se prikupili kako bi otvratili Narutamu. Narutam srcu, e, grlu, je, je u grlu osjećao bolnu knedlu, a oči su mu, oči su ga pekle, dok se s puno poštovanja klanjao kako bi dodirnuo stopala svakog bakte. Kada je pozdravio i zadnjeg baktu, stropoštao se na tlo u dvorištu Mahaprabhuve kuće i nekontrolirano plakao. Zgledalo mu je nepodnošljivo odlazak odatle, ali morao ići. Nježan povicarac je puhao, podsjećajući ga na oceanu Puriju koji ga je čekao. Susprežući emocije, podigao se, pribrao se i počeo hodati cestom koja je vodila na jug prema Šantipuru. Nakon nekoliko minuta cesta je počela zavijati, a seljani koji su stajali gledajući ga kako odlazi, uskoro su nestali iz vidika. Bacio je zadnji pogled preko ramena, dok su tužna lica pa eh, dok su ga tužna lica pa pratila sa očima punim suza. Hare Krishna, to je bilo to za danas. Došli smo do podnaslova u petom pogledu Jagannath Puri. Nakon ovoga ste pur stiže u Jagannath Puri. Tome ćemo čitati sljedeći put. Nadam znači se da je bilo zanimljivo mahima i da si zadovoljna sa našom sangom. Hare Krishna.